Türkçe үйренеміз. Қадаменді енді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімімен сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда анық немесе белгілі өткен шақтың түрік тілінде қолданылуын үйрендік бүгінгі сабағымызда болса танық немесе хабарланған өткен шақтың қайда және қалай қолданылғанына мысал келтіреміз түрік тілінде белгісіз өткен шақ яғни хабарланған өткен шақ бұрын болған құбылыс оқиға жөнінде айтқан адамның көрмегенін басқа адамдардан естігенін білдіреді хабарланған өткен шақ етістіктің түбіріне «меш», мыш муш немесе мүш жалғауларының қосылуымен жасалады хабарланған өткен шақта құбылысты баяндаған адам істі оқиғаны көрмеген естіген немесе кейіннен байқаған болған оқиғаның нақты екенінен өзі де сенімді емес нақты және хабарланған өткен шақтың арасындағы айырмашылықты түсіну үшін төмендегі екі сөйлемге назар аударыңыз денис келді денис келді денис келміш денис келіпті бірінші сөйлемде дениздің келгені нақты сөйлемді қолданған адам бұған сенімді бірақ екінші сөйлемде дениздің келгенінен айтып отырған кісі сенімді емес ол басқа бір кісіден естіген енді етістіктердің хабарланған өткен шақта қалай жіктелетінін тыңдап үйренейік gelmişim келіппін gelmişsin келіпсің Гәлмиш. келіпті Gelmişiz. Kelip biz. Gelmişsiniz. Kelipsindir, kelipsizdir. Gelmişler. Kelipti. Nemesi Okumuşum. okıppın, Okumuşsun. okupsın. Okumuş. okıptı, Okumuşuz. okıpbız, okumuşsunuz? Оқыпсыңдар, оқыпсыздар. Okumuşlar. Оқыпты. Ардақты тыңдаушылар, хабарланған өткен шақтың жіктелуін екі бөлек мысалмен көрдік. Басқа етістіктерді де осылай жіктеуіңізге болады енді қалам мен қағазыңызды дайындап мысалдарды тыңдағаннан кейін жаңа мысал келтіріп көріңіз Гәлмішім. келіппін Гәлмішсін. келіпсің Гәлміш. келіпті Гәлмішіз. келіппіз Гәлмішсіңіз. келіпсіңдер келіпсіздер Гәлмішлер. келіпті немесе Okumuşum. وقبن Okumuşsun. Okupsın. Okumuş. وقبت Okumuşuz. وقبس Okumuşsunuz. Okupsınlar. Okupsızlar. Okumuşlar. وقبت қымбатты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада түрік тілінде келер шақты түсіндіріп үйретуге тырысамыз келесі кездескенше сау болыңыздар Хошча kalın. Түркше үйренеміз!